الله gage cara Islam ayat wa in kuntum ala safarin wa lam takidu katiban farihanum maqbudah kira asyakan ana sing maca faruhunum maqbudah kepengen nerangake gade cara Islam ate dasar Al-Quran. Kula wangsuli male ayate gade wa ing kuntum ala safarim falam tas walam tasitu kadibam farihanun makbudah. kira asap onten sing maca faruhunun maqbuluna utang kapi utang ganggu kekuatan anak-anak barang-barang sing kanggo cecekelan niku namine gage upamane zat utang karo umar umar sanggup mutane neng orang kepercayaan Elemilan jaluk cecekeran. Misalnya ke Z utang 100 juta. Rengenya Umar. Bayar lah Umar kurang percaya terus mana nak kau utang semua ke dini ya mobilmu tak janda mobilnya tak janda atau rumah sing kira-kira bejajine ana nek satus ewu kepare bonjul jadi upamane nakal-nakalan duwe cecekelan upamane wis telung bulan zat ora iso bayar. Mereka nak cara Islam piye aturannya. Kula namun nerangake gadi Islam, nak gadi liane Islam pula jadi ngaji, jadi mesin sakit nerangake. Sehingga ngaji gadi Islam. Niku nak pun tutup titi wadi ini. Umar berhas ngedol mobil sing dikade nozahat berhas ngedol penjualannya kudu penjualan secara umum ora kena di murah-murah besar. Upama mobile kayu satu seket juta. Mulai itu Islam. Umar jika satu juta. Seket sudah wajib dibalik oleh Zahid. Ini kasih Islam. Kalau langsung dimalai, tutup titi wanti ini, utam utang 100 juta. Raisa nasi. Ini kalau lewat tambah-tambah ya. Tidak salah, Pak. Orang iso melunasi. Ngoteniku Omar, Gajah ha, Ngedul Mobil mau didul harga umum Upamane Payu satu seket Umar Namun sakit mundur Satus juta, seket juta wajib dibalik akere ini zat. Ini zat. Nah, ini gaji cara besar. Ini umpamanya zat sangking bungai. Upamane zat sangking bungai. Terus ngawet bisa Dengane Umar 10 juta. Kengeng. Kengeng. Sangkeng. Ikhlasi jahat rumoso ketulungan. Nek coro upamane. Nek kwera iso bayar mobilmu yo tak pek. Neku mboten coro Islam. kadang ya. tengah Lainnya utang-utangan cara Islam, utang-utangan, betul gaji ya. utang karo Umar, 10 juta. Semuanya, sebulan. Umar, tutup sisi saurat wajib bayar yang sepuluh juta. Orang-orang anak aneh. Tapi upamane contoh bunga esas. Terus ngawek bisa roh lembu Kecoba belajar, sepuluh juta, ngalek pisara kebunahan rong juta. Kenge, sama ikhlasi. Contohnya, upamane, Zahid, apa lunasi ONH? <clears throat> Ini gambar lagi. Apa melunasi ONH. Tutup titi wantine tutupan, Bapaknya sesok, wis raiso nolet terus. Lah, kurangan duit. Kurang lima juta. Kulai sama rumah, udah Terus nilai umat. aku sirai sikit lima juta kanggo ON. Kita tertutup. Syukuran. Zat bayar umar lima juta. Kanggo syukuran sama bungai ngaweh lima juta. Kengeng-kengeng. Hmm, sama bungai. Mereka nerak tertolong. Hmm. ora sijo berangkat haji tipe tahun buri soko bunga sing boten kengeng niku pihak sing utami Kuene utang karo aku sepuluh juta sawulan waktu le besok nembayar tambah sepuluh persen jadi doten kenging Nek boten janji songko ikhlasi sing utang mergo bunga saged ketutusan hajase kenge dalile kanjeng nabi utang wedhus ring sahabat utang wedhuse gering kanjeng nabi Renyauri wastu sekedi lemu. Sohabat kaget. Jenengan rumien dari utang dulu. Kulo silai wadus kering. Kok niki kok lemu gede. Kajian Nabi nanti kok. Inna aksanakum. Aksanukum kodoha. Ayo nyauri ya. Luwe hape diapiin. Dan ini kadang-kadang Inna aksanakum aksanukum kodoha Itu digodali Karena orang saya mau tangi Benar bayar Tambah 10% ya Kajian Nabi ini ku Islam tutup titi wanti sanggup nyaur ketemu kentekan duit dan kentekan tenang piye. Surat Al-Baqarah Juz Wa ika nadu usratin faradiratun ila maisara. Jadi utang cara isyarat. Nek sing utang bener-bener ora duwe duit, kentekan duit, wajib ditunggu nanti sak duwe ne. Wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamu Rupamu tak usah bayar malah ape gitu Tapi amel Aduh, aduh, amel Lalu, eh, lagi jalan keluar sejaya sinten. Wong utang saiki cara Islam kaya aneh. Iki keterangan. Uang utang secara Islam saiki aneh. Padahal butuh-butuh tenang. Saya utangi wis janji kudu ana bungane. Nek kene nuruti bunga, nyetujoni padha harame. Bisane gak haram piye? Nah, iki ana jalan keluar. Tengene fasal mu'in terus di anak. Antane ati sejegah. Bisa iso ora atine jenengan iki lho. Niati sejegah. Atau dinazari nek aku mbok utangi 10 juta, aku nazar ngawes duwe 2 juta. Ngono ae. Tapi sing 2 juta nazar untuk ganjaran malah. Tapi wong e menyek ya, kira-kira itu urusan dhewe malah. Bukan ae kekajian. Iku urusan dhewe. Iki ana pengarahan namanya Fathal Mu'ed. Soalnya yang sederhana. wasahat menika wis kadung ora penyakit. Eh, eh. Dadi utang-utangan cara esang kok yo rongko ta ora ono. Apa kan budek-budek tesna. Piye ya? Aiku ulama. Wis anu wae, dini ya desa jago. Atau dinari. sedene iki anten solo sine. Nah, keterangan tambahan kados ngaten ini Lan iki kathi maos tafsir ayat ingkang nembe dipun maos. Amanar Rasul. Amanah benerake. Amanah Rabbi. Amana ma'amane sabdaqa. Benerake sapa ar-rasulu kanji nabi bima kelawan wahyu undira kanti temurunake apa wahyu ilai barang kanji nabi mirrofi sanding pengerane yaitu Quran kanji nabi berusake pancen benar-benar nombor wahyu Quran lan percaya kebenaran Al-Quran. Amanah di makna sodjako. Wal mu'minuna lan para mukmin yo percaya lan benerake isi Al-Quran. Saya kanjeng Nabi benar bener nomor lan percaya lan benerake. wong wong mejo mati percaya lan benerake temburune Al-Qur'an ring kanjeng Nabi. Kulun utawi saben-saben suci kanjeng Nabi para wong mukmin komplit aman aja percaya sapa kulun bila jatuh Allah percaya orang ana pangeran kang hak disembah kecuali namun Gusti Allah. Nah, kita orang no, la ilaha illallah. orang ana pangeran kang hak disembah kecuali Gusti Allah. Wa malaikati percaya mengenai malaikati. Senajan kula jenengan boten nate kepethuk malaikat. Tapi kita percaya nek malaikat ono lan digawe dening Allah. Malah cara akidah keyakinan api jatuh awam diterangake. Malaikat sing wajib di Nah, diberoi secara rinci, wonten sedoso. Jibril, Mikael, Israfil, Azrael, Mungkar, Nakir, Rofi, Patek, Malik, Iwan. Sing tugas-tugas sih. Jibril, nyampe ake wahyu, ringene, koronavirus, Rasul. BKS es bagi hujan lan nota rizki Esrofil sing gawe semprong kanggo besok nek nyawa nyawa wis dora semprong di sepulke Azrae pencakut nyawa Terus Mungkar nakir sing takon napane nek wong mati no alam barza iki nek ana wong telu aja nak kuburan no alam kubur kene nak kuburan iso salah tangga iku malaikat nek sing kuburan terus sing mati kiringe no ora natap blas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berkata, No alam kubur. jasate no kuburan kuburan ku alam dunia dee nyawane masuk alam kerja dipetuhi malaikat dihingkino ditakon-takone jadi antara kuburan lan alam kubur dewe Pada karo turu karo masuk alam impian turu gak bisa becek ngipi jadi mantan diri kok putus yang suruh goyo ini anak cicara nolong mana ku meja ini kasut rana tahu rambu kekir masuk alam impian malaikat nombang nabi roke kate bagian nulisi nyata di amal sing apa semalam Terus malaikat malik sing joko neraka, malaikat ridwan sing joko suwargo. Waktu tubi kira asap as ana sing maca wa kitabi. kitab saking Gusti Allah. Kitab-kitab saking Gusti Allah istilahnya disebut kitab samawi. Pengertian kitab samawi, kitab yang temurut sekolahnya. Kitab-kitab samawi jumlahnya wonten satu sekawan. Satu sekawan itu sing wajib diweroi secara rinci, namun Sekawan. Taurat Nabi Musa Zabur Nabi Daud Injil Nabi Isa Quran Kajeng Nabi lagi itu umat Islam cara berkeyakinan. Kita wajib yakin Nek Gusti Allah nurunake kitab samawi wonten satu sekawan sing wajib ngerteni sekawan itu Taurat temurun Nabi Musa Injil kangge Nabi Isa Zakur Nabi Jalil Quran dan Nabi wajib Nek kita wajib nek kata ini sing angel bahwa Injil Taurat sing beredar itu wis ora orisine. Jadi kita wajib meyakini Injil yang saya disebut Bible dan Taurat itu saya ini yang beredar wis ora orisine. Wes kewah-kewahan. Lah sing ngendika wis owah-owah Al-Qur'an. Yuharifu nal kalimah amma wa'dihi. Para pendeta-pendeta Yahudi lan Nasrani ngowah-ngowahi tulisane ora pas temurune. Ini kan Quran. Jadi kalau jenengan yakin ini nek Bible sing sing brigel saiki ora orisinis wajib wajib dari ini Al-Quran yukharrihu nal kalima amma mana Lakat kamarul lagi nak malu inna Allah salisul asalasa Wong sing ngomong-ngomong berpihak-pihak Allah itu telu-telu ning atunggal kufur. Mana? Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam kufur. Wong sing dipihak-pihak Allah ya Isa, Isa ya Gusti Allah. Lengarane Isa kurokose, Gusti Allah nyawane boleh nempel lebih ini pun. Kula jenengan percaya Quran. Kufur. Allah. Wa qala ti yahudu Uzair Uzair ibnullah. Wa qala ti nasara al-masih ibnullah. Zalika qawluhum bi afwahihim. Wong Yahudi ngomong Uzair anak ekusi Allah. Wong Kristen ngomong Nabi Isa naik Gusti Allah. Jadi aku nari pengaji karo Mbak Arwani le maknane. Zalika qauluhum bi afwahihim. Iku lho cocok te wong Yahudi lan asor. Iku mantap ada Mbak Arwani. Padahal Mbak Arwani ku alur syera kakak. Priyanten pondok Solo Jogja. Kunalika maknane zalika qauluhum bi afwahihim. Cakap saya uji, cakap saya ngasem malas ngoten. Nah, jadi kan ampun keliru, ini ku jauh yang Yahudi, walau Ini bawa ini cocok kalau di mana itu. Pulang pulang dengan dengan itu. Padahal bahwa ini wong alus sebab nopo. ngarani Gusti Allah dana itu kurang ajar. Gusti Allah ulang yali walang yulat semua anak. Gue nak cerita Allah dana anak itu pide. Gusti Allah orang mutra. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yali walang yulat. Ojo dianggap bojo Allah mudro. Warusulihi lan para utusane Allah. Lah iki perlu keterangan. Rasul iku mesti nabi. Nabi sedoyo Kol muhtamad nerangake telung atus telulas. Telung atus telulas niku, sing namane kacantum tengkurkan wonten selangkung. Mulane para ulama netepake Nabi Rasul sing wajib ngertene secara rinci ana selawe. Mergo ana Qur'ane. Jadi sing selawe ku tercantum na Qur'an. Sing kelebu ulul azmi wonten kangsal. Lalu baru disubahnya hadim mirusulih iki pengakuane wong mukmin kudu ngene lanu fariku ora beda-beda akeh kita bena akade antarane syarate iki metu suwi jane sira sira rasule Allah kita ora oleh beda-beda akeh percaya sebagian, ngukuri sebagian, orang kenal. Model Yahudi, Yahudi percaya dari Nabi Musa. Tapi Yahudi ora percaya ke Nabi nabi Isa. Wong Yahudi itu nek ngarani Nabi Isa anak zino, anak selingkuhan. Wong Yahudi itu banget. Lah sing wong Nasrani yo balas Orang ngakoni ke Nabi Ali, Nabi Musa. Orang. Lah kita orang Islam, orang-orang tiru-tiru. Kita percaya dengan Nabi Muhammad, Nabi Tuhan terakhir. Lan percaya nek Nabi Isa utusane Allah. Percaya Nabi Musa utusane Allah. Kita meminta lanu farihu baina ahadim nurusulih. Boten. Senajan wong Yahudi ora ngakoni senabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ora kena bales. Nek kowe ora percaya Kanjeng Muhammad Nabi ku ora percaya aku ya ora percaya Nabi. mu mboten kene mboten niku mboten kene. kaya caci cilik lho. Nuwatan wacana. Mboten angsa. Kita tetap percaya Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul. Kita percaya Nabi Isa, Nabi dan Rasul. Neng ojo ke belakang Neng wong Yahudi ngarani Nabi Isa anak Zino. Ke belakang Wong Kristen ngarani Nabi Isa anak Egozi Allah. Yo ke belakang Mulanya syahadat sing bagus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. kanya Nabi ku kawurane Allah lan utusane Allah. Nek wis ni kawula, kawula ku jarane pembantu kan, ya cucu anak. Iki ana rahasiane. Nek ora ana dina, ora utusan, utusan ra iso abduhu wa rasuluhu. Bagus sih. Wakalu gamuja sapa kita wong Islam. Sami'na wa adha'na. Sami'na mirengake kita sedaya jauh perintah. Wa adha'na lan taat kita dengan sedaya perintah dipun perintah. Kita. Ukrana kanyuun kula dateng panjenengan Gusti pangapunten jenengan. Kula nyuwun pangapunten dateng panjenengan Gusti. Robbana pangeran kita. Wa ilai kalam dateng panjenengan al-masiru dai panggonan bali. Sedoyo beda dobabe soan dateng panjenengan. isa lepas Jadi kita ini bayi yang sana jadik jadik kiamat. Tentu soal dengan itu si Allah. Bangkit. Betul sakit melajar. Delih ya Raisa. Pasti guna. Dengan itu dino baas. Baas itu manusia sak dunia, makhluk sak dunia. Kita ngeake sampai kubur. lajeng dikumpul dan ara-ara mekdar bejam tibut jamu dening Allah subhanahu wa ta'ala Dari ko ayat sak durunge niki wa in tuktu ma bi anfusikum au tuqu yuhasibkum bihi Apa sing omong cetha-cethana lan apa sing mbok krentek nang atimu ya? bakal dihisab nah. Nalika ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yuhasibkum billah. Para wong mukmin zaman Kanjeng Nabi sahabat dewasa ya, di Nabi. Jeneng Nabi yang keren tekno ati kok sambung wonten sisa pe kok amprasan Nalika ana wadulan saka sekabat sing kanjeng Nabi kados ngoten mergo rumangsa payah wong kretek eh kok nglamun wis dibiji abet iki ana wong Riwat, wonge member kakek ngerti mati ngono wis dibiji ngono kuwabet iku sahabat yo ngatur ing kanjeng Nabi ngenyah mbok sing rentek-rentek ngono kuwi mergo ana itu namine Jakiyah kanjeng Nabi wis sebut Iku ngerentek Besok nek kanjeng Nabi wafat, Aisyah tak rapi ini aku. mau nunggu ono nunggu sahabat tadi. Ono. Nek ngono iku itu so abet sahabat. Lagi kerentek. Besok nek kanjeng Nabi wafat, tu Aisyah tak rapi. Lagek muni ngono temurun ayat wala antangkilu jauh min di abadah seliramu ora kena ini bekas bojone Kanjeng Nabi saya tidak kena. Sahabat Zakiyah kantem nih. Terus ngomong sahabat ah, mater matur kanjeng Nabi. Di Nabi saya kerentek lalu kula. Saya kerentek lalu dulu. Ngaku deh. Ora kena ini kekasih istri Nabi. Nah, jangan istri Nabi sama, Pak Tadi ditinggalkan di Nabi ini, Bertenon dan sekapat yang wangi. Lari ku aku dapat, terus temurun ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'ana. La yukallifullahu orang bebani, Sapa Allah nafsan ing awak-awakan ila usaha kecoba menurut kemampuane Allah ora mendak ora bebani wong ora beliat ya sak mampu bune ora dibebani la kasiwe nafsen mate barang kasapatkan lakoni keahlian sopo nafsun bakal itu kajaran wa alaiha lam darat yang anasun ma apa barang kita sabrat kan lakoni sopo nasun eka eleka <clears throat> ape gagal nopo ganjaran elek gagal nopo sikso iki antarane buruk jerlaha karo wa iki onang aturane nek malah laha iku manfaat kedewe nafsu mapo ngamal kasar kalian lakoni sapa nafsu kuna laha wa alaiha lan melarat ing atase nafsu iki ana perbedaan antara makna buruk huruf jir lan ala nek lan manfaat dosa kehatian ala melarat dosa kalian Lha kita diwarai dening Gusti Allah donga. Donga sing supaya ora kabosan. Iki ayat niki sering dienggo tahlilan. <coughs> Mergo termasuk ayat sing apik Rabbana do pengenan kita ratu akhirna sampurna terapi seksa jenengan tetap kita inna sina nek lali kita au akhtokna tau kesalahan kita Gusti nek ulo kita kaulo lali kesupen utawi rak jarak ampun di seksa Gusti itu mapi sebabnya apa al-insana halul kotak lanisya manusia ini panggungannya luput, panggungannya lali. Nah, lali di catat saya. Mulanya berdoa, La bu'a khidna inna shina al-akhtokna. Nek buatan jarak. Karena jarak ngelakoni keelean di seksa wispas. Nek lali lah jarak. Nuhun, hmm. abun, nantar di seksa. Rabbana tu pengeran kita wala tahmilan ampun bebani panjenengan alaina ing atase kita isron sing abet-abet. Kama amal tahu kaya barang kangen bebani panjenengan ing ma alaladzina min kobrina ing atase wong ada kang sangking sadurunge kita yaitu Bani Israil. Bani Israil itu dibebani sebuah sing abad abad. mergo sangka kekuburane bulak balik apa itu Bani Israel iku neh tobat carane kudu sanggup dibunuh Nek tobat tenan kudu gelem dipateni Lah nek kula jenengan umat Muhammad tobaté Astagfirullahaladzim Rabbana dolamna Merasa ketun ora bakal baleni lajak kus lagi sesi agar haram mau dijak kus jenajan istighfar tapi ra gelem jakut iku namine wong ngene jenenge wong sing kuat dijenak dhuwur Itu ketemu astagfirullah alazim iku namine nyakara Gusti Allah Aku le jodoh no ngaji ngono aku bene ben cetha. Aku tuh jabet ku piye. Nara dijodoh no ngono ya angel. Kok jabet iki lho. Coba dosane jabet. Eh jabet ku piye. Astagfirullahaladzim budak balik nganggo tasbih. Tapi jenang duluan. Ini kok ngenyek namanya. Ngenyek ke si Allah. itu nomor kali sing berat dari Israel itu nek netokno zakat seprapat. Wawane dijit satu juta zakatnya selawe juta. Nah kita umat Muhammad seperempat puluh petang puluh juta cukup satu juta. mana nek kena najis sandangane kudu digunting dibuat dari Israel nek kita dikumbah Bodol kuda kis Muka lada, muka wasidra, muka fafra, cukup dikumbah Bani Israel menikah dan digoteng, terus waktu anna mutinga dan panjang itu. Wabara itu pengeran kita wala tu hamilna sabun berkari jenengan datang kita ma barang-barang lato otak boten dan kekuatan dulu. Boten dan kekuatan di buka ujud lara kita bi kelawan ma. Gusti sambut panjenengan sebani sing boten menurut kekuatan Allah. Mulane dengan wahyu niku nyang-nyangan. Naliko temurun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei wa mu'min, we takwa sing Allah, sing takwa sing tenanan. hak pada topik takwa sedenama. Sahabat masa jenapi. Jenapi sinten sekian takwa tenanan. Nek jenengan ngoten wong boten terkena dosa, boten keliru, boten anu sakit takwa sing tenanan anak kula niki nyandak dosa sok keliru nek takwa sing tenanan boten sakit jeneng Musuh Terus temurun, fattakullah mastata'tum. Kue takwa tak mampu nam. Ada niki gak sakit Jadi harus nanyang-nyangan. Nek mastata'tum sakit. Soalnya kalau saya ini jepi dalam berbuah nyetel TV isinya kurung bledek. Itu masalah. Rak ngerti piye, ngerti piye. Terus terang ngomong. Meh anggere omah ku duwe. Sampeyan rasake. Isine kok mulane udane ra medhe-medhun. sebabnya bermaksiat. Udan mesti medhun, kula wonten tanggung jawab. Tinggal maksiat. Takwa sing tenanan. Ana dalile ana. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nek penduduk dunia do gelem iman lan takwa, langit tak bunga barokae, bumi tak buka barokae. Ayo saya tenanan, sing do maksiat-maksiat dikumpulake cukup kok duwen. Kok istighfar jalu udan temurun. Aku yakin jauh ditolak mesti benar. Tapi sabar. Sing telingkuan, sing minuman, jenang gue kafe, menurut dikit-dikit. Kira-kira sebulannya sesuai-suai. Nah, terus kena istisqa. Umatku. Nah, istisqa bulan balik, sing maksiat itu e terus ya kangelan. Anggar pemerintah, tidak sih. Pemerintah, tidak sih jalannya Quran walau anak Quran itu maka ada sampan kepeduk yang sopai sampan pada ini angger sing maksiat lemari hujan hmm, barokah hujan Waku anna mungkin ngapun dan jenengan anna sangking kita melebur dosa. Waktu lana lana ngelebur panjenengan lana datang kita warahamna merahmati jenengan datang kita. Anta maulana saya sifat jenengan itu pendoro kita Famsuna mukim nuruni panjenengan yang kita alal komil kafirina ngalahake golongan sing kafir kafir sema kala surat wan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Allah اتباع صراط الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله Thank you.